27 skirsnis Ten pusbalsių šnekėjosi su kileriai, nesitraukdami į savo vietų. Ir buvo justi toji tariamoji ramybė, kuri būdinga paskutiniai laukimo fazai. Viršum jų ketvirto aukšto langelėje Marijus pastebėjo kažkokį žiūrovą ar stebėtoją, kuris jam pasirodė nepaprastai atidus. Tai buvo kabiuko nukautasis durininkas. Iš apačio žiūruojant deglui paslėptam grindinio akmenų krūvoje – Jo galva vos matėsi. Silpnoje ir niurioje šviesoje negalėjai įsivaizduoti nieko keistesnio, už jį melsvai blyškų, nejudantį, nustebusi veidą, po pašiauštais plaukais, atmerktomis sustingusiomis akimis ir žiota burna, tarytumis malsumo pasilenkusi į gatvę. Galėjai sakyti, jog tasai, kuris numirė, žiūri į tuos, kurių laukia mirtis. Nuo langelio iki pat antro aukšto rausvomis rovelėmis leidosi žemyn ilgas kraujo latakas. Keturioliktoji knyga Nevilties didybė. Pirmas skyrius, vėliava, pirmas veiksmas. Vis dar niekas nesirodė. Senmery bokštė išmušė 10 valandą. Anžel Rasas ir Kombeferas su karabinais rankose atsisėdo prie spragos – paliktos didžiojoje barikadoje, sėdėjo tylėdami ir klausėsi, stengdamėsi pagauti net patį dusliausią ir tolimiausią žingsnių garsą. Staiga tą gūdžią tylą sutrikdė skardus jaunas linksmas balsas, kuris atrodė sklido į sendenį gatvės ir senos liaudės dainelės menesienoje motyvu aiškiai suskambėjo daina, kuri baigėsi riksmu panašių į gaidžio gėdojimą. Nosis ašaroja, ak, bigo kas bus – gal sukelk ant kojų savo žandarus. Paskui pulka pulkas, nedžiūrėt klaiku, ėmė švilpti kulkos, ką, ką, ką rykų. Jėdu paspaudė vienas kitam rankas. Tai gavrošas, tarė Anžel Rasas. Jis mūsų įspėja, tarė Kombeferas. Tuščios gatvės rimti sudrumsti skubų žingsniai, vikresnė užklauna būtybė persirito per omnibusą ir į barikados vidų iššoko uždusęs gavrošo šaukdamas. Kur mano šautuvas? Jie čia pat. Visą barikadą tarsi sukrėtė elektros rovė ir pasigirdo, kaip subrusdo rankos ieškodamo šautuvų. Gal imsi mano karabiną, paklausė berniūkštien žolrasas. Aš noriu didelio šautuvo, atsakė gavrošas. Ir jis paėmė žavero šautuvą. Du sargybiniai paliko savo postus ir grįžo į barikadą beveik tuo pat metu, kaip ir Gavrošas. Vieno jų postas buvo gatvės gale, o kitas patruliavo mažojoje Valkatų gatvėje. Pamokslininkų skersgatvio patrulis pasiliko savo vietoje. Tai reiškia, kad iš tiltų ir galių pusės dar niekas nesirodo. Šanvreri gatvė, kurios grindinio akmeniste buvo galima įžiūrėti tik tose vietose, kur krito atšvaitai nuo vėliavos – Sukilėliams atrodė tarsi dideli, juodi rūkose dunksa atkelti vartai. Visi stojo į savo postus. 43 sukilėliai, jų tarpe Anžel Rasas, Kombeferas, Kurfeirakas, Bosue, Žolyba, Orelis ir Gavrošas, klūpojo didžiosios barikados viduje taip, kad jų galvos buvo lygiai su jos viršumi ir tarytum iš šaudomųjų angų nukreipę savo šautuvų ir karabinų vamzdžius į gatvės tamsą, Įtempė ausis, sulaikė kvapą, pasirengė atidengti ugnį. Šešitas sukilėlių vadovaujami feji stovėjo abiejų Korinto aukštų languose, taip pat prisidėjo prie pėtie šautuvus. Praėjo dar kelios akimirkos. Paskui senle pusėje aiškiai pasigirdo ritmingas, sunkus, daugelio žingsnių dundesys. Iš pradžių silpnas, paskui ryškus, vėliau sunkus ir trankus – Jis pamažu be atvangos nepaliaujamai artėjo ir jo ramus tolydumas kėlė siaubą. Be jo nieko daugiau nesigirdėjo. Tai buvo komandoro statulos tyla ir kartu jo žingsnių dunksėjimas. Bet šitose akmeniniuose žingsniuose jautėjai kažkokį gigantiškumą ir gausybę, kuri darė minios, o kartu ir vaiduoklio įspūdį. Atrodė, jog tai žengė baisioji statula, kurios vardas legionas. Žingsnė artėjo – Jie priartėjo dar labiau ir sustojo. Gatvės gale pasigirdo tarsi daugybė žmonių alsavimas. Tačiau ten nieko nebuvo galima įžiūrėti, tik tai pačioje gilumoje, tirštoje tamsoje mirguliavo aibė, plonų kaip adatos, beveik nepastebimų metalinių gijų, primenančių tuos nenusakomus fosforinius raizginius, kurios užmerkęs vokus matai prieš užmigdamas pro pirmosius miego rūkus. Tai buvo šautuvų vamžiai ir durtuvai – kurie neryškiai bliksėjo tolimo deglo liepsnos atspindžiuose. Vėl stojo tyla, lyg abi pusės kažko būtų laukusios. Staiga iš tamsybės gilumos kažkieno balsas nuskambėjęs itin kraupiai, todėl, kad nieko nebuvo matyti, atrodė, jog prabilo pati tamsa, sušuko. Kas ten? Tuo pat metu sutarškėjo nuleidžiami šautuvai. Anžol rasas garsiai ir išdidžiai atsiliepi. Prancūzų revoliucija. Ugnis, sukomandavo balsas. Visus gatvės namų fasadus purpurų nutvėski žaibas, lyg būtų atsivėrusios ir staiga vėl užsidariusios degančios krosnės duris. Barikadą sudrebino baisus trenksmas, raudona vėliava nukrito, ugnis buvo tokia smarki ir tanki, kad kirste nukirto jos stiebą omnibuso gražulo viršūnę. Kulkos atšaukusios nuo namų atbrailų pataikė į barikados vidų ir sužeidė kelis vyrus. Ši pirmoji salvė padarė tiesiog stingdantį įspūdį, ataka buvo žiauri – Ji galėjo priversti susimastyti ir pačius drąsiausius, buvo aišku, kad teks turėti reikalą mažiausia su visų pulku. Draugai sušuko kurfeirakas, neįkvokime be reikalo parako, luktelėkime, atsakysime tada, kai jie prieis arčiau. O pirmiausia, tarė Anželrasas, iškelkime vėliavą. Jis paėmė vėliavą, nukritusią kaip tik prie jo kojų. Už barikados buvo girdėti stuksint vamždžiuose grūstuvai. Kareiviai vėl užtaisinėjo šautuvus. Kas iš jūsų drasuolis? klausė Anžolrasas. Kas iškels vėliavą ant barikados? Niekas neatsiliepė kopti ant barikados, kada į ją be abejo vėl atkreipti užtaisyti šautuvą ir reiškia ne ką kitą kaip mirtį. Ir narsiausiam nelengva save pasmerkti. Pats Anžolrasas sudrebėjo. Jis pakartojo. Niekas nesiryšta. Antras skyrius, vėliava, antras veiksmas. Nuo to laiko, kai sukilėliai atvyko į Korintą ir pradėjo statyti barikadą, niekas nebekreipė dėmesio į tėvą Mabefą, tačiau ponas Mabefas nepaliko būrio. Jis įėjo į pirmąjį smuklės aukštą ir atsisėdo už bufeto stalo. Ten jisai, jei taip galima pasakyti, visiškai paskendo pat savyje. Atrodė, kad jis nieko nemato ir nieko negalvoja. Kurfeirakas ir kiti buvo du ar tris kartus prieję prie jo ir perspėjo dėl pavojaus, ragindami jį pasitraukti, bet jis matyt jų negirdėjo. Kai niekas su juo nekalbėdavo, jo lūpos kruščiadavo, tarsi jis kam sakytų kažką, o likti kas nors įkreipdavosi, jo burna susičiaudavo ir akis užgesdavo. Kokią pozą jis atsisėdo, kelios valandos prieš barikados užpolimą. Tokį ir tebesėdėjo. Sugniauštos į kumščius jo rankos buvo padėtos ant kelių, o galva, kiek palengta į priekį, lyg jis būtų žiūrėjęs į prarąją. Niekas nepaėgė priversti jo šitą pozą pakeisti, atrodė, kad jo dvasia plevena kažkur tolino barikados. Kai visi užėmė savo kovos vietą, žemutinėje salėje liko tik tai prie stulpo pririšta žaveras su nuogu, kardų įsaugoja sukilėlis ir mabefas. Atakos momentu trinktelėjus salviai, fizinis smūgis jį sukrėtė ir jis tarsi pabudęs, taiga atsistojo, perėjo per salę ir kaip tik tuo metu, kai Anžorasas pakartojo savo raginimą, niekas nesiryšta, pasirodė smuklis durise. Jo pasirodymas giliai sujaudino sukilėlius, pasigirdo šauksmai. Štai žmogus balsavęs už karaliaus mirtį, konvento narys, jis liaudės atstovas. Galimas dalykas, kad Mabefas tų šauksmų negirdėjo. Jis priejo tiesiai prie Anžolraso, sukilėliai su didžiausia pagarba ir baime prasiskyrė prieš jį ir išplėšė vėliavą iš Anžolraso rankų, kuris apstulbęs iš nuostabos pasitraukė atatupstas – o paskui niekam neišdrysus nei jo sustabdyti, nei jam padėti, šis 80 metų kretančio galvą senis, tvirtų neskubių žingsnių ėmė kopti aukštyn barikados laiptais, sukrautais iš grindinio akmenų. Tai buvo taip šiurpu ir taip didinga, jog visi aplinkui sušuko kepures nuo galvų. Sulik kiekvieną pakopą darėsi vis baisiau, žilima befo plaukai, sugurės jo veidas, didelį praplikusi raukšlių išvagota kakta – įdubusios akis iš nustebimo pražiota burna, sena ranka laikanti aukštai raudoną vėliavą kilo iš tamsos ir didėjo krūvinoje deglo šviesoje. Galėjai sakyti, jog iš požemių pasirodė 1793 metų šmėkla su teroro vėliava rankoje. Kai jis pasiekė paskutinę pakopą, kai tas baisingas ir kretas vaiduoklis atsistojęs ant lūženų krūvos, Priešais 1200 neregimų šautuvų įsitėsi visų ūgių akis į akį su mirtim, lyg būtų už ją stipresnis. Visa barikada paskendusi tamsoje įgavo ant gamtišką ir grandiozinę išvaizdą. Stojo tyla, kokia tik esti tada, kai vyksta stebuklas. Toje tyloje senis sumojavo raudoną vėliavą ir sušuko. Te gyvoja revoliucija, te gyvoja respublika, brolybė, lygybė ir mirtis – Už barikados pasigirdo tylus ir greitas murmesys, tarsi būtų šnapždėjęs kunigas kubas baigti maldą. Tai buvo veikiausiai policijos komisaras, kuris iš kito gatvės galo įstatymo vardu reikalavo įsiskirstyti. Paskui tas pats kardus balsas, kuris pirma paklausė, kas ten, sušuko, pasitraukit. Ponas Mabefas išbliškęs apkvaitę su klaikiomis pamišimo liepsnelėmis vyždžiuose, iškėlė vėliavą viršum galvos ir pakartojo. Te gyvuoja Respublika. Ugnis, sukomandavo balsas. Į barikadą trenkė antra salvi panaši į kartečią. Senio kojos sulinko per kelius, paskui jis vėl atsistojo, paleido iš rankų vėliavą ir įsitiesęs visų ūgių su kryžiuotomis rankomis krito kaip lenta aukštielninkas ant grindinių. Iš po jo ėmės rūti kraujo upelį, jo senas išbliškęs ir liūdnas veidas žvelgia į dangų. Sukilėlius apėmi vienas iš tų jausmų, kurių žmogus nepajėgė suvaldyti ir kurie priverčia jį pamiršti net pavojų, ir jie su pagarbė baime prisertino prie nukritusiojo. Kas per žmonės tie karalžudžiai, sušuko Anžolrasas. Kur Feirakas pasilenkęs Anžolrasų prie ausies užnapždėjo, pasakysiu tau vienam, nes nenoriu, kad atslūktų entuzijazmas, jis juk visai nebuvo karalžudys. Aš jį pažinau, tai tėvukas Mabefas – Nežinau, kas jam šiandien pasidarė, bet šitas kvaiša pasirodė besas narsuolis. Tik pažiūrėk į jo veidą. Kvaišos galva, o bruto širdis, atsakė Anžolrasas. Paskui jis pakėlė balsą. Piliečiai, štai pavyzdys, kurį seniai duoda jauniesiems. Mes sviravome, o jis pasiryžo. Mes traukėmės, o jis žengė pirmin. Štai, ko tie, kurie dreba į senatvis, moko tuos, kurie dreba iš baimės. Šitas senukas yra didis tėvinys akise. Jis ilgai gyveno ir šlovingai mirė. O dabar nuneškime lavoną į vidų ir tegu kiekvienas iš mūsų gina tą mirusį senelį taip, kaip gintų savo gyvą tėvą ir tegu jo buvimas mūsų tarpe padaro barikadą neįveikiamą. Niurių ir ištingų murmėjimų aplinkiniai pritarė jo žodžiams. Anžel Rasas pasilenkė, pakėlė senio galvą ir rūščia veido išraišką pabučiavo į kaktą. O paskui – švelniai ir atsargiai liesdamas mirusį, tarsi bijodamas jam įskaudinti, atlošė jam rankas, nuvilko švarką, parodė visiems kruvinas kilės ir tarė. Dabar jis bus mūsų vėliava. Trečias skyrius. Gavrošas būtų geriau padaręs, jei būtų paėmęs Anžoraso karabiną. Tėvuką Mabefą jie uždengė ilgų juodų našliais išlų šalikų. Šeši vyrai padarė į savo šautų neštuvus, paguldant jų lavoną – ir vienplaukį nunešė iškilmingų lietų žingsnių ant didžiojo stalo žemutinėje salėje. Šitie žmonės didžiai susikaupė šiai rimtai ceremonijai nebegalvojo apie savo pavojingą padėtį. Nešant lavoną pro žaverą, kuris viską žiūrėjo apatiškai, kaip ir anksčiau, Anžola Rasa šnipui tarė. Tuoj ateis tavo eilė. Tuo metu mažasis Gavrošas, kuris vienas nebuvo palikęs savo postą ir atidžiai sekė priešą, pastebėjo žmonės, kurie, kaip jam pasirodė, tyliai sėlino prie barikados – Jis toj pat sušuko pavojus. Kurfeirakas, Anžolras, Žanas Proveras, Kombeferas, Žolyba, Orelis, Bosvė, visi urmų išbėgo į smuklis, galvoti jau nebebuvo kada. Jie pamatė viršum barikados Vilnyjant ištisą mišką žvilgančių durtuvų. Į barikados vidų brovėsi augaloti municipalinės gvardijos kareiviai, vieni lipdami per omnibusą, kiti lyzdami pro spragą ir grūzdami pirmą savęs vaikėzą, kuris nors ir traukėsi, bet nebėgo. Momentas buvo kritiškas, tai buvo ta pirmoji grėsminga potvienio minutė, kada upė susilygina su pylimu ir vanduo pradeda sunktis pro užtvankos plyšius. Dar sekundė ir barikada būtų buvusi paimta. Baurelis puolė pirmą lendantį vidun gvardietį ir iš artinų šovė į vietoje karabinu. Antrasis durtuvų nukovė Baurelį. Trečiasis jau buvo partrenkęs kurfeiraką, kuri šaukė pas mane. Didžiausias iš visų tikras milžinas, atkišęs durtuvą žengė artin prie gavrošo. Vaikiščia suspaudė savo mažomis rankelėmis didžiulį žavero šautuvą, ryštingai nusitaikė milžiną ir spustelėjo gaiduką. Šautuvas neišovė, žaveras jo nebuvo užtaisęs. Gvardėtis nusikvatojo ir užsimojo ant vaiko durtuvų. Tačiau durtuvui dar nepalietus gavrošo, šautuvas iškrito kareivių iš rankų – Tiesiog į kaktą gvardiečiui pataikė kažkieno kulka ir jis griuvo aukštielnikas. Kita kulka kliuvo į pačią krūtinę kitam gvardiečiui, kuris buvo užpuolęs kurfeiraką ir partėsi jį ant grindinio. Tai buvo Marijus, ką tik dabar pasirodęs barikadoje. Ketvirtas skyrius. Parakos statinaitė. Marijus tūnodamas Mondeturo gatvės vingyje, kovos pradžioje jautė baimį ir sviravo, tačiau jis negalėjo ilgai priešintis tam paslaptingam ir nenugalimam svaiguliui, kurį būtų galima pavadinti bedugnis šaukimu. Tiesioginio pavojaus grėsmė, pono Mabefo mirtis, toji niuri mislė, baurelio žuvimas, kur feirako riksmas pas mane, pavojaus ištiktas vaikas, bičiuliai laukia pagalbos arba keršto, visą tai sklaidė jos viravimus – ir jis su dviem savo pistoletais rankose puolė į kautinės. Pirmų šūvių jis išgelbėjo Gavrošą, antrų išlaisvino kurfeiraką. Piškant šūviams, šaukiant sužeistiems gvardiečiams, polėjai užkopė ant įtvirtinimo, viršum kurio dabar jau buvo matyti ištisą minę daugiau kaip iki juostos išlindusių municipalinių gvardiečių, linijinių kareivių ir priemeščio nacionalinių gvardiečių su šautuvais rankose – Jie užėmė jau daugiau kaip du trečdalius užtvaros, bet į vidų nešoko, lyg būtų sviravę, bijodami kokių spastų. Jie žiūrėjo į tamsią barikadą lyg į liūto urvą. Deglų šviesoje buvo matyti vien jų durtuvai, kailinis kepuris ir neramų suirzė veidai. Daugiau ginklų Marijus nebeturėjo, jis numetė savo išautus pistoletus, bet žemutinėje salėje prie durų pastebėjo statinaitę parako – Kai jis pasigrėžė žiūrėjo į tą pusę, į jį nukreipė šautuvo vienas kareivis. Tuo momentu, kai kareivis jau buvo nusitaikę šauti, kažkieno ranka pačiu po vamzdžio galą ir jį uždengė. Tasai žmogus, kurį šuoliu prišoko artin, buvo jaunas darbininkas pliušinėmis kelnimis. Šautuvas iššovė, kulka pervėrė ranką ir galbūt patį darbininką, nes jis pargriuvo, bet Marijaus nekliudė. Visą tai atrodė greičiau pasivaideno prodūmus, negu įvyko tikrovėje. Marijus, kuris buvo jau beinas įsmuklis vidų, tai vos te pastebėjo. Vis dėlto įspėjo pamatyti jį nukreiptą šautuvo vamzdį ir ranką, kurį jį uždengė ir išgirdo šūvį. Bet tokiais momentais viskas, ką matai, tartum mirguliuoja ir šmėščioje, ir žmogus į nieką nesutelki dėmesio. Tik neaiškiai jauti, jog esi stumiamas į dar tirštesnę tamsą ir viskas atrodo paskendę ūkanose. Sukilėliai netikėtai užklupti, bet neįsigandė vėl sukaupė jėgas. Anžolrasas sušuko, palaukite, nešaudykite, kur pakliuvo. Pirmosiomis samišio minutėmis jie iš tikrųjų galėjo vieni kitus sužeisti. Daugumas jų sulipo į antrąjį aukštą ir į mansardas, iš kur galėjo pro langus apšaudyti polėjus. Patys ryštingiausiai jų tarp Anžolrasas, Kurfeiraka, Žanas Proveras ir Kombeferas, iš didžiai nesislėpdami pasitraukė prie užpakalyje buvusių namų, ir atsistojo tiesiai priešais kareivių bei gvardiečių eilės užėmusias barikados viršų. Visa tai buvo įvykdyta be jokio skubėjimo, su tuo neįprastu ir grėsmingu rimtumu, kuris būdinga žmonėms prieš grumtines šaltaisiais ginklais. Priešininkai taikė vieni kitus visai iš arti. Jie buvo prie pat vieni kitų ir būtų galėję lengvai susikalbėti. Kada jau te reikėjo vienos kibirkšties, kad plykstelėtų liepsna – Karininkas su metaliniu antkrutiniu ir storais apoletais atkišo į priekį špagą ir sušuko. Atiduokite ginklus. Ugnis, atsakė Anžolrasas. Abi dvi salvės trenkė tuo pačiu laiku ir viskas pranyko dūmose. Dūmai buvo aitrus ir troškus, ir juose silpnai ir dusliai dėjuodami ropojo mirštantieji ir sužeistieji. Kai dūmai įsisklaidė, vėl abiejose pusėse pasirodė kovotojai, kurie nors ir praretėję nesitraukė į savo vietų ir tylėdami užtaisinėjo šautuvus. Staiga pasigirdo griausmingas balsas. Neaždinkitės arba aš įsprogdinsiu barikadą. Visi atsisuko į tą pusę, iš kur sklido balsas. Įėjęs į žemutinę salę, Marius paėmė ten statinaitę parako, paskui pasinaudodamas dūmais ir tą savotišką neperegimą miglą, kuri gaubė įtvirtinimą prasmuko palei barikadą iki to akmeninio narvo, kuriame buvo įtaisytas deglas. Ištraukti deglą, padėti statinaitę su paraku į jo vietą, pagrūsti krūvą grindinio akmenų po statinaitę, kurios dugnas su kažkokiu baisingu klusnumu bematant išlūžo. Visam tą Marijų sugaišo tiek laiko, kiek žmogui reikia pasilenkti ir atsitiesti. Ir dabar visi – nacionaliniai gvardiečiai, municipaliniai gvardiečiai, karininkai, kareiviai – susigrūdė kitame barikados pakraštyje ir nustėrė iš baimė žiūrėjo, kaip jis stovėdamas ant akmenų su deglų rankoje – iš didžių lemtingo pasiryžimo įkvėptų veidų kišo liepsnojantį deglą artin prie tos grėsmingos krūvos, kurioje buvo matyti sudužusi parako statinaitį baisių balsų šaukdamas. Neždinkitės arba įsprogdinsiu barikadą. Marijus užėmęs ant barikados 80 metų senio vietą atrodė tartum jaunosios revoliucijos vizija, kuri pasirodė išnykų senosios šmėklai. Įsprogdinsi barikadą, sušuko kažkoks seržantas, tai ir save kartu. Marijus atsakė, ir save kartu. Ir jis prilenkė deglą be maž prie pat statinaitis. Bet ant barikados jau nieko nebebuvo. Polėjai palikę savo nukautuosius ir sužeistuosius, galvotrukščiais pakrikai dūmė atgal į kitą gatvės galą ir vėl dingo naktyje. Tai buvo išties paniškas bėgimas. Barikada buvo išvaduota. Penktas skyrius galas Žano Pruvero eilėms. Visi apsupo Marijų, kur feirakas puolė jam ant kaklo. Tu čia, kokia laimė, sušuko kombeferas. Atėjai kaip tik laiku, tarė bosvėje. Jei ne tu, aš būčiau žuvęs, įterpė kur feirakas. Jei ne jūs, aš būčiau nudaigotas, pridūrė Gavrošas. Marijus paklausė, kas čia viršininkas? Tu, atsakė Anžol Rasas. Visą tą dieną Marijaus smegenys buvo nelyginant deganti žaizdras, o dabar jo mintys virto sukuriu. Bet jam atrodė, kad tas sukurys, kuris glūdėjo jame, siaučia aplinkui jį ir kažkur jį neša. Jam vaidenosi, kad jis atsidūręs kažkur be galo toli nuo gyvenimo. Du šviesus džiaugsmo ir meilės mėnesiai staiga pasibaigė prie šitos siaubingos prarajos. Kozetis netekimas barikada, ponas Mabefas pasmerkė save mirčiai dėl Respublikos – Jis pats sukilėlių prieš akiją, visą tai jam atrodė kaip baisingas košmaras. Jis turėjo įtemti savo proto jėgas, kad prisimintų, jog visa tai, kas vyksta aplinkui, nesapnas. Marijus dar per mažai buvo gyvenęs, kad žinotų, jog nėra nieko, kas būtų labiau neišvengiama už tai, kas neįmanoma, ir jog visados reikia numatyti tai, kas nenumatoma. Savo paties gyvenimo dramą įstebėjo žiūrovas nesuprantama piesę. Pro rūką gaubinti jo mintis jis nepažino žavero – kuris pririštas prie stulpo per barikados polimą nie galvos nepajudino ir žiūrėjo įsiautėjantį aplinkui sukilimą su kankinio nuolankumu ir teisėjo didingumu. Marijus jo net nepastebėjo. Tuo tarpu polėjai daugiau nesirodė, jie vaikščio ir brusdėjo gatvės gale, bet nesiryžo iš naujo pulti neįveikiamą į redutą, laukdami galbūt įsakymų ar net pastiprinimų. Sukėlėliai pastatė sargybas, o keletas jų studentai, medikai ėmė tvarstyti sužeistuosius. Į smuklės jie išnešė visus stalus, įskyrus du, kurie buvo palikti korpiai ir šoviniams, ir trečiai, ant kurio gulėjo tėvukas Mabefas. Stalus nunešė į barikadą, o apatinėje patalpoje jų vietoje patisė našlės išlų ir tarnaičių čiužinius, ant kurių suguldė sužeistuosius. O kur buvo dingusios tos trys nelaimingos būtybės, kurios gyveno Korinte, niekas nežinojo. Galų galėjas vis dėlto rado pasislėpusias Rusiją. Atvaduotas barikados džiaugsmą aptemdys kaudus sielvartas, buvo padarytas patikrinimas. Vieno sukilėlio trūko, kuriogi? Vieno iš mylimiausių, vieno iš narsiausių Žano Pruvero. Paieškojo tarp sužeistųjų, jo ten nebuvo, paieškojo tarp nukautųjų, irgi nebuvo. Matyt, jis pateko į nelaisvę. Kombeferas tarė Enžolrasų, jie pačių po mūsų draugą, bet mes turime jų agentą. Ar tu labai norėtum, kad aš nepasmirtų? Taip, atsakė Enžolrasas. Bet dar labiau norėčiau, kad Žanas Pruveras gyventų. Šis pokalbis vyko apatinėje patalpoje netoli Žavero stulpo. Gerai, tarė kombeferas, aš prisirišiu prie lasdos nosinę, nueisiu kaip parlamentaras pas juos ir pasiūlysiu jiems pasikeisti belaisviais. Klausyk, pasakė Anžolrasas, uždėjęs ranką kombeferoje ant peties. Gatvės gale pasigirdo reikšmingas ginklų tarškėjimas. Stiprus balsas sušuko, te gyvoja Prancūzija, te gyvoja ateitis. Tai buvo Pruvero balsas. Plykstelio žaibas ir padrioskėjo salvi. Vėl stojo tyla. Jie nužudė jį, sušuko kombeferas. Anžol rasas pažvelgė į žaverą ir tarė, tavo draugai tave sušaudė. Šeštas skyrius – mirties agonija po gyvenimo agonijos. Šios rūšės karas ypatingas to, kad barikados beveik visada puolamos iš priešakio ir kad polėjai paprastai vengia apeiti pozicijas gal todėl, kad bijo spastų, o gal ir todėl, kad būkštauja leistis toliai vingiuotas gatves. Štai kodėl visas sukilėlių dėmesys buvo nukreiptas į didžiąją barikadą vietą, kuriai be abejo visą laiką grėsė didžiausias pavojus ir kurioje neišvengimai vėl turėjo prasidėti kova. Tačiau Marijus pagalvojo apie mažąją barikadą ir nuėjo tenai. Ji buvo tuščia ir saugoma tik žibintuvėlio, kurio šviesa mirgėjo ant grindinio akmenų. Šiaip Mondetūros kersgatvėje ir mažosios valkatų gatvės susikirtime, su gulbių gatve buvo visiškai ramu. Ištyręs padėtį Marijus buvo begrįžtas atgal, bet netikėtai išgirdo tamsoje kažką silpnų balsų tariant jo vardą – ponas Marijau. Jis krūptelėjo, nes pažino balsą, kuris prieš dvi valandas buvo pašaukęs į protvorą Pliume gatvėje bet dabar tas balsas atrodė nestipresnis už atodusį. Jis apsidairė, bet nieko nepastebėjo. Marijus nusprendė, kad jis apsiriko, kad tai buvo halucinacija, kurią jo vaizduoti papildė jį užgriuvusius nepaprastus įvykius. Jis žengė dar žingsnį, norėdamas išeiti iš to nuošalaus užkampio, kuriame buvo barikada. Ponas Marijau, pakartojo balsas. Šį kartą bejoti neteko, Marijus aiškiai girdėjo balsą. Jis apsižvalgė, nieko nebuvo. Po jūsų kojomis, tarė balsas. Jis pasilenkė ir pamatė tamsoje kažkokią būtybę, kuris linko prie jo, jį šliaužė grindiniu. Tai jį prakalbino Marijų. Žibintuvėlio šviesoje buvo galima žiūrėti palaidinukę, suplyšusią storo pliušo kelnes, basas kojas ir kažką panašaus į kraujo klaną. Marijus pamatė pakeltą į išbliškus veidą ir išgirdo žodžius, nepažįstat manęs, ne. Eponina. Marijus greitai pasilenkė, tai iš tikrųjų buvo ta nelaimingoji mergaitė. Ji vilkėjo vyriškais drabužiais. Kaip jūs čia patekote, ką čia veikite? Mirštų, tarė jį. Yra žodžių ir įvykių, kurie pažadina sielvarto priblokštas būtybės. Marijus sušuko tarsi stega pabudintas iš miego. Jūs sužeista? Palaukit, aš jūs nunešiu į salę, ten jūsų tvarstys. Ar sunkiai? Kaip jūs paimti, kad neskaudėtų? Kur jūs sužeista? Dieve mano, pagalbos? Ir kogi jūs čia atėjote? Jis pamėgino pakišti ranką po ją, norėdamas ją pakelti. Keldamas jis užgavo jos ranką. Jis silpnai sudėjavo. Aš jums įskaudinau, paklausė Marijus, truputį. Bet aš paliečiau tik jūsų ranką. Ji pakėlė ranką ir Marijus delno viduryje pamatė juodą skylę. Kasgi jūsų rankai, paklausė jis. Ji peršauta, peršauta. Taip, kieno? Kulkos. Kaip tai įvyko? Ar matėte šautuvą, kuris buvo atkreiptas į jūs? taip ir ranka, kuri uždengė vamzdį. Tai buvo mano ranka. Marijus sudrebėjo, kokia beprotybė, vargšė mergaitė, bet jeigu taip, tai jo geriau, tai niekis, leiskite, aš jūs nunešiu ir paguldysiu jų lovą. Žaizdą jums aprišime, nuo peršautos rankos niekas nemiršta. Jis užnipždėjo. Kulka pervėrė ranką, bet išėjo pro nugarą. Neverta manęs iš čia nešti. Aš jums pasakysiu, kaip jūs galit man padėti geriau už patį chirurgą. Sėskite šalia manęs ant šito akmens. Marijus atsisėdo, įpadėjo galvą jam ant kelių ir nežiūrėdama jį tarė. O, kaip gera! Kaip malonu, štai ir nejaučiu jokio skausmo. Į valandėlę patilėjo, paskui tempus jėgas, pakreipė galvą ir pažvelgė į Marijų. Žinot, ką aš noriu jums pasakyti, ponas Marijau? Man buvo pikta, kad jūs vaikščiojat į tą sodą. Tai kvaila, nes aš pat jums parodžiau tą namą, o be to aš juk turėjau suprasti, kad toks jaunolis kaip jūs – Ji patylėjo ir vydama šalin niūrės mintis, kurios matyč meistelėjo sąmonėje, su širdį veriančią šypseną vėl prakalbėjo. Jums aš buvau negraži, tiesa? Ir kalbėjo toliau, matot, jų žuvęs. Dabar niekas nebeišeis iš barikados, juk tai aš jūs čia atvedžiau, jūs mirsit. Aš to ir tikėjausi. Ir vis dėlto, kai pamačiau, kad jūs taiko kareivis, aš uždengiau ranką jo šautuvo vamzdį. Kaip keista. O tą aš padariau dėl to, kad norėjau numirti anksčiau už jūs. Kai mane kliūdė ta kulka, aš atšliaužiau čia, manęs niekas nepamatė, niekas manęs nepakėlė, aš laukiau jūsų, galvojau, nejaugi jis neteis. O kad jūs žinotumėte, aš draskiau dantimis savo palaidinukę, aš taip kentėjau, o dabar man gera. Prisimena tą dieną, kada aš įėjau jūsų kambarį, žiūrėjau į save jūsų veidrodį ir tą dieną, kada sutikau jūs bulvare netolis kalbėjau. Kaip tada čiulbėjo paukščiai. Tai buvo visai neseniai. Jūs man davė dešimt sų, o aš jums pasakiau, man nereikia jūsų pinigų. Ar bent pakėlėt savo monetą, juk jūs neturtingas. Man atėjo į galvą pasakyti, kad ją pasiimtumėt. Saulė švietė, buvo nešalta, prisimenat, ponas Marijau. O kokia aš laiminga. Visi greitai mirs.